Book 2สามสิบห้าที่สนามบิน No aeroporto ดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะ Eu quero marcar um voo para Atenas. นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะ É um voo direto? ขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะ Um lugar na janela não fumante, por favor. ดิฉันขอยืนยันการจองค่ะ Eu quero confirmar a minha reserva. ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ Eu quero cancelar a minha reserva. ดิฉัน ขอ เปลี่ยน การ จอง ค่ะ Eu quero trocar a minha reserva. เที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะ Quando sai o próximo avião para Roma? ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะ Ainda tem dois lugares? ไม่ เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะ Não, só temos um lugar disponível. เราจะไปถึงเมื่อไหร่คะ Quando aterrizaremos? เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ Quando chegaremos? รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ Quando sai um ônibus para o centro da cidade?